några månader sedan sist, men eh, nu är det dags igen för Good Good special. Eller kanske inte special, vad säger du Peter? Uh, nej, Good Good, good gäster liksom. Det, det låter, vi håsar upp det för mycket om vi säger att det är en special. Ja. <laughs> good Good är ett eh, klubbgäng som både jag och Peter ingår i tillsammans med en hel massa andra goa människor. Några av dem är här idag. Oskar, hej. Hej hej. Eromir. Hej hej. Jesper. Hej hej. <laughs> hej Mimi. Hej. <laughs> uh, vi saknar Alex och Josefin och Love, men de är med in spirit. Vi ska spela för första gången den här sommaren uh, ikväll på Trädgården igen. Mm, det kommer bli kul. Eller? Ja. Vad tror ni? Ja, fan vi har ju Man med oss. V vem? Mahan. <laughs> man! man. Allt lika svårt att eh. uttala någons namn som stavar MXHXN. Japp, yep, internet. Eller, ja, internetnamn. Jesper, du ser ut som att Jesper, säga du kan ju berätta lite mer om han, i och med att du har ju poddat en del åt honom. Han är grym, han är asfet och eh, han släppte ju låten Gada för några veckor sedan. Men det, det finns jättemycket bra låtar som kommer med honom snart också. Som ja. ni involverade i? Om, Mountain of Good har varit med på, på ett hörn. ja, ja, bla bla bla. Vadå bla bla? Eh, det är <laughs> När man hör det här så har man missat live-gig med Ma på Trädgården, men det gör inte så mycket. Eller så var man där, eh, förhoppningsvis. Eh, vi vet att det blir good times i alla fall. Good times. There's gonna be uh, good times. uh, times. Uh, I know there's gonna be good times. Turn up a little more slime Got Alex in this bitch with me. I know there's gonna be hey, good he running up all the money. like all of a nigga rap. Where is my phone? That pussy calling. I want you to pass it to thugger. thugga. Even in the summertime, it and shout it cutter. I swear to God, I'ma tell you, dog got the struggle. Eh. Baby girl, sit it down, you not known like a usher. Eh. Yeah. I told her mama. happen, she get that much time. I don't waste time, I don't waste time. I don't have patience, baby. She gon' get on top of the dick and she gon' squish it like squish. She can go fast, she speed racing. We gon' ball out to bedtime. She my boss like on grandson. Come here, baby, I'm molested. I let her write me my suggestions. Pop quiz, it's a pop quiz. All my money be on the same pills. My diamonds could never stand still. No way. Where you going? Can't come here. Come here I'll always take you back for your sex appeal. Every time I see your face, baby, it's up. Alltså det här måste ju vara veckans låt, eller? Ja. Ja. Inga tvivel alls. Mimmi, vad är det som gör att du gillar den här? Ehm, ja men gud, ja, ja den är bra. <laughs> det, är, alltså Jimmy XX eh, tillsammans med Young Thug. Ja, det är en härlig kombo. Eh, I know there's gonna be good times. Ja. Eh, alltså jag har haft, sen den här poppade upp på internet någon gång nu i veckan, så har jag haft den där soulsamplingen i, på loop. Det spelar liksom ingen roll vad man har gjort. Jag har varit så inne på trädgården, liksom på så house, mm. kommit mm. ut och sen bara I ah, know That's gonna be... Det är som att den har liksom fastnat. Det låter typ som någon Kanye West-sampling. Ja, visst gör det? Mm. Va, va, varför tror du att man känner det? Eh, det vet jag inte. Men eh, antagligen för att någon har inspirerat någon. <laughs> ja, men det är väldigt mycket tidigt eh, 00-tal, souligt ja. och mysigt. Är det inte good life, good times, tänker jag? Eller? Vad sa du? Really good, good, Ja, good, good life. ja, precis. Man tänker lite på den, ja. Såklart. Som också är sådär svängig. Uh, ja, men, det, känns ju, det känns ju som att den här skulle kunna få ersätta Pharrells uh, Happy. På något sätt. Ja, det får man väl verkligen att, så Kan vi inte bara slippa den, nu? <laughs> jag trodde vi hade sluppit den. Ja, men det... XX nej. köper en sån där hatt bara och sen är det... <laughs> men, uh, oväntat, väntat samarbete? Eller? Ja, det spont alltså så här, om man ska på något sätt eh, följa industrin eller vad man säger så känns det ju väldigt oväntat. Men jag menar, båda är liksom väldigt så populärkultur eh, relevanta konstant. Så jag menar, det känns ju ganska rimligt. Ja. Oskar, vad tycker du om den här låten? Äh, älskar de här klockgrejerna som pågår. Ja. Äh, Verkligen. Just det. Svängigt med dem. det <laughs> är att det känns Marimba tror jag att det är faktiskt. Aha, ah, okay. producenten Sorry, mm. sorry Jesper. äh, <laughs> vi ska lyssna på ah, ditt val. Mm. Eh, alla får plocka med sig vad sin låt är. hur har du tänkt? Jag tänkte på en låt jag... Ermin plockar upp mobilen och försöker... <laughs> Kolla lite sms. Nej men jag, eh, jag gillar uh, soundet. Alltså det, det är en slags cover mm. på eh, Drakes Preach. Som är er, eh, supermysig med två tjejer. Still in New Orleans, still with my partners. All of my asses keep track of my progress to see what I drop next. I'm in the lobby, you know it's on, yeah. You know I'm growing, yeah. You know it's when I get you alone, yeah get you alone. You just tryna hang cause I'm next to blow. And if I'm taking niggas down, you the first to go. Don't need no handout, shorty, I'm from Holly Grove. Tryna kick it with Molly, yeah, then head out on the road. I get it hot like a sauna, all my niggas Dominicana. I'm getting bright like a scholar, he tryna do me the honor. I think I'm a pop one for you, drink one for you. Young nigga, preach, preach, preach, preach, preach, preach. Young nigga, preach, preach, preach, preach, preach, preach, preach. Young nigga, preach, preach, preach, preach, preach. Preach, preach. Still in Los Angeles. Still trying to make it all happen. Most people won't understand it. Lucky I got me one out here selling ships like a captain. I am convinced that these bitches are watching my movements and writing them down. So I'll stop saying words, you'll just hear me on records like I'm on my way up, right? I'm damn sure not the lazy type, yeah. A new state every night, I might just light the dang tonight, yeah. None of the mob is with the play play. You know I'm brave. Got folks here going way, way, way, way, way. Working hard until it's payday. Something bad, all these mixtapes, man, they charting like albums. Uh-huh. Underground's one thing. Stadium music is how I should sound it. Bitches be all in their feelings these days. All in their feelings these days. But we got a vision, we doing this shit cause it's bread to be made. Young nigga, preach. Preach, preach, preach, preach, preach preach, young nigga, preach. Preach, preach, preach, preach, preach, preach, young nigga, preach, preach, preach, preach, preach, preach, preach, young nigga, preach. Preach, preach, preach, preach, preach, preach. Så sjukt mycket bättre än originalet. Som ändå är ett bra original. Okej, okay, det är verkligen så sjukt mycket bättre. Ja, men jag tyckte att det här lät så bra nu. Ja, det, det blev liksom som en helt annan dimension eh, med de här rösterna. Men jag tycker de har förvaltat det som var bra med originalet, typ när mm. Par Next Door kör. Det är typ den bästa biten tycker jag. Mm. Och sen när beatet kommer igång. Och nu har de skippat <laughs> Drake. Ja. <laughs> Vilket är en bra grej. Det är alltså Kalani och Umbre. Umbre uh, har vi hört några andra goa låtar med nu senaste månaden. Ja. Uh, eh, Ombre känner jag inte till. Men, uh. Kalani, uh, jag tänkte precis dra någon slags liknelse till uh, andra artister som släpper jävligt mycket, mycket musik. Mm. aktivt, mycket singlar och mixtapes. Och mm. Hon hade hon släppte sitt album alldeles nyss och innan det den här singeln med Chance the Rapper. och sen så hörde jag nu i låten att det är någon av dem som lite så här dissar den grejen. Att så här, folk släpper mm. mixtapes som album. typ Mm uh, så jag vet inte, jag vet inte vad jag vill säga nu heller för att uh, <laughs> ingenting som <laughs> jag tänkte made no sense i och med att hon dissar själv. Jaha, ja. Jag vill egentligen bara ge cred för att hon släpper mycket musik. Jag tycker att det är ganska härligt också ja. när folk bara matar ut. Ja. Uh, eller så får man göra som Jay Paul, typ, och släppa Bad en dö. låt som är den <laughs> bästa låten som finns ja. i hela världen. Men det är också tråkigt. Med. Ja, det är sant. Men eh, sjukt bra, preach. Nu ska vi lyssna på någonting som jag gillar, som är jättesnuskigt och konstigt men också det gulligaste som någon någonsin har <laughs> hört. Så ja, bear with me. Uh, baby, baby. Mm. Sit down here, that's up. Bend down here, that's up. You know me have a fat cock for you. I've been waiting. Nobody nothing know say me and you are fuck. Nobody nothing know say you are give it up. Nobody nothing know say you come over me yard. Baby, take off your dress. Nobody nothing know say me and you are fuck. Nobody nothing know say you are give it up. Nobody nothing know say you come over me yard. Baby, take off your dress. Every time you come, you act like you know and do And I tell me, say I sneak, you a sneak. But from looking at your eyes, me see the freakiness. Baby girl, make it unleash. And I like say, me no treat you good. And I like say, me no go hard. Every time you come on me yard, you are worry and your man they are your yard. Nobody nothing know, say me and you a fuck. Nobody nothing know, say you a give it up. Nobody nothing know say you come over me yard. Baby, take off your dress. Nobody nothing know say me and you are fuck. Nobody nothing know say you are give it up. Nobody nothing know say you come over me yard. Baby, take off your dress. Girl, girl, take it off for young. Freaky things that you do with your tongue. Up and down the pool like a stripper. What's up, face in the pillow? popping and popping and pussy popping on the handstand. And I just be your nigga, I can't be a man. sex so good, made you say you love me. Hold up, ain't you say you had a boyfriend? And I like, I like the way that you body, the way that you you, yeah. And you like, you like the way I get money, the way I boss up, yeah. And when I hit it real fast from the back, why you make that ass clap and you look back at it? I should take a photo, but nobody off you know. Nobody know say me and you are fucked. Nobody nothing know say you are give it up. Nobody nothing know say you come over me yard, baby take off your dress. Nobody nothing know, say me and you are fucked. Nobody nothing know, say you are give it up. Nobody nothing know, say you come over me yard. Baby, take off your dress. Baby, ride me like a stallion. Fuck me like a number one. Number one. Better speak in a tongues. When me use my cocky, play guitar with your lungs. With your lungs. Hey, girl, me I go shift your womb. When you feel the length the broom Transform like Tarzan Better never get such fuck from a man know, say me and you a fuck Nobody nothing know, say you a give it up Nobody nothing know, say you come over me yard Baby, take off your dress Nobody nothing know, say me and you a fuck Nobody nothing know, say you a give it up Nobody nothing know, say you come over me yard Baby Alltså, hur mysig är den här? Så mysig. Ja. Det är ju kul också när man eller, lindar in supersnuskig text i massa härligt gung. Ja, de är ju alltså, dumma i huvudet liksom. <laughs> Typ eh, <laughs> eh, Ty Dolla Sign som man hörde som gästare. Eh, och Kranium heter den här killen. Det tycker jag också är <laughs> kul. Att han gör världen så. Cranium, ja det är klart jag älskar Cranium. men... artistnamnet i iTunes är Cranium Reggae. Mm. Nej men, um, det, är ju, det, fin- det är ju verkligen något som är speciellt med reggae och dancehall som både är så hård och så poppig mm. eh, på samma gång. Jag är så, jag är så himla, jag har så svårt att bestämma vad jag tycker om det här. Det är lite som att jag kräks, fast, och sen när jag sväljer så är det typ sockervadd. Men uh, vad är det för hemsk <laughs> liknelse? Det var det värsta jag hört. <laughs> Hur länge har du suttit på den? Var det något som har kom nu? Ja. Vad sjukt. Men det, det, är ju, det är ju lite som, eh, vi spelade Alkaline för något år sedan, Ja. Eh, när Team Rocket Eller popgun liksom. Det ja. som har så här, tatuerat sina ögon vita och helt svarta och så har- gör han en jättegullig låt om något som om typ så här, Anna Boks ABC. <laughs> Det, ja, jag, vet jag tycker det är sån här, jag älskar såna här låtar. Ja, Och ja, det är så, liksom, att de fortfarande, att det är på Jamaica som de gör den fetaste så, här, liksom, musiken fortfarande känns som, när man hör sådana här. Ja, och som vanligt så är ju det här en två år gammal låt typ, eh, som nu liksom poppar upp i våra medvetanden för att någon har så här hakat på, eh, i det här fallet Ty Dolla Sign. Så man kan väl tänka sig att det blir en runda till med någon slags hitpotential. Hoppas. Ja. Eh, Oskar? Yes. Vad har du plockat med dig för låt? Nu, det är första gången du är med. Det är första gången jag är med. Alla andra har varit med innan. Men ja. Eh, hur känns det? Du har fått någon slags snedmick som du måste sitta och hålla så krampaktigt. Precis, jag åkte på, åkte på den. Ja. ja, verkligen. Peter vägrade hålla så bara, nej, jag, jag tar inte den. Ja, men jag fick ta den. Ja. Eh, Vad ska vi lyssna på? K. Franklin ska vi lyssna på. Mm. Let it be. Uh, eh, LA Dude, så mycket vet jag om det. Jag behöver inte veta mer. Yeah, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Uh. I just wanna bring you some comfort, baby. Hang up your coat. Ain't trying to be just a friend or a lover, baby. It's gotta be both. Gotta be copacetic, the stresses. Put them to the side. Enjoy the ride this high off life. It'll be alright, just let it be. Just let it be. Yeah. It'll be alright, just let it be. Just let it be. It'll be alright, just let it be. Yeah. It'll be alright, just let it be. Just let it be. Just doing no thinking, no need for reason. Often life feels like we're breathing in the deep end, but I enjoy this world. Come enjoy it with me. I can show you things that you never knew were missing, like this, like that. Let me know if you wanna give it back me your thoughts, your dreams, your fears, your beliefs. Put your trust in me, yeah, yeah. Cause I just wanna bring you some comfort, baby. Hang up your coat. Ain't tryna be just a friend or a lover, baby. It's gotta be both. Gotta be cold, aesthetic, hold the stresses, put them to the side. Enjoy the ride, this high of life. It'll be alright, just let it be. Just let it be, yeah. It'll be alright, just let it be. Just let it be, yeah. It'll be alright, just let it be. Just let it be. It'll be alright, just let it be. Just let it be. Just let it be. just high or flat. It'll be alright, alright, alright, alright, alright. Yeah. Yes? Vad kommer du i för sinnesstämning när du um, lyssnar på det här? Ehm, gosigt gosig stämning. Mm. Eh, jäkligt så varm och skön produktion tycker jag. Eh, Funkar det här på en fredag klockan sju, som det är just nu när vi sitter här? Det tycker jag. Mm. Absolut. Uh, speciellt in hälften av låten så kommer den här ganska konstiga skeva saxen. Typ, mjau, eller vad det är. Mjau, Jag tycker det är asfet. Eh, ja, men uh, varmt och gosigt. Konstig skev sax, det ska vi ha som rubrik på det här avsnittet. Ja. Men, men de här Some Comfort, är inte det svenska dudes? Jo, ja, just det. det är två svenska dudes. Mm. som har proddat? Yes, mm. stämmer. Trevligt. Love ville att vi skulle ha dem på Good Good förra sommaren. Mm. mm. Och du sa ja, tvärt nej. nej. Jag sa nej. <laughs> nej, Love. Nej. Peter, Jag tycker också vi borde ha dem. Ja. Vad, vad ska vi spela nu? Det har varit mycket R&B hiphop och lite, lite reggae. Mm. Eh, men nu blir det någonting lite annorlunda, eller? Ja, det är väl typ lite poppigt kanske. Eh, men jag tyckte namnet var väldigt roligt. Funktionslust. Jag tror inte du säger så. Är det bra De är från London. <laughs> jag vet inte riktigt hur man tänkte, men <laughs> kanske två svenskar, kanske roligt, jag vet inte. Men lyssna. stöter jag till micken. Um, ja, jag vet inte. Det, ibland så behöver jag lite stökig, lite orimlig musik på något sätt. Uh, Nej, inte så stökigt. Jo, det, det tycker jag. Uh, jag tycker att det är ganska stökigt. Okay. Det för, för mig händer ganska mycket i, i pallet. Uh, I pallet? Ehm, ja. <laughs> Vad är det som händer? Nej, men om man är i eh, liksom en tänkarfas uh, så då, då, kan det vara bra med lite, <laughs> I en tänkarfas? Okej, okay. vad brukar du mer lyssna på när du är i din eh, tänkarfas? Ja, men antingen är det något sånt här, ja. eller så är det någonting väldigt monotont som yes. bara liksom maler. Du lyssnar väldigt mycket på jazz. Ja, det har varit mycket jazz också. Det är stökigt. Mm. Det kan vara stökigt. Åh. Oh. Jag vill, veta, jag vill vara där inne i ja. det där huvudet. huvudet. <laughs> Det är mysigt. Det är mysigt. Du är välkommen in. Uh, <laughs> Alex uh, kunde inte vara med idag. En av våra favvisar i det här Good Good-gänget som inte är på plats. Han tog med sig en sprillans ny låt i alla fall som jag ville peta in. Bravo. Uh, det är J. Nilsson som har remixat Roads to Rome. Mm. såg ju ändå Jamie XX och Young Thugs, uh, I know there's gonna be good times, i någon slags eh, favoritlåt den här veckan. Men mm. jag tror att jag ångrar mig nu. Ja. Jag tycker att det här är så vansinnigt bra. Det här är alltså, så otroligt bra. J är den konstanta favoritproducenten. Alltså senaste, men vad är det nu? Två åren så har hon bara släppt till fantastiska grejer. Ja. Men det, det här var ju alltså Break Up, eh, mm. Julia Spadas nya band. Eh, och låten Roads to Rome. Eh, I en härlig... Jag gillar hur, hur Josefina lägger på liksom så här dancehall, mm. den, den sorgsna dancehall-viben ja. på mycket som hon gör. Sjukt bra, eller? Vad säger ni? Agamir? Jättebra. Ni vågar inte säga någonting annat nu för då får ni inte vara med. jag tycker den var fantastisk. Bra. Uh, vi ska peta in en låt som vi kom på att vi ville köra här nu i lite sista sekund. Eh, med en kille som vi har spelat några ja, gånger i podden. Det. Lil T-shirt. Mm. Det är namnet. Mm. Uh, det var ett tag sedan han släppte någonting whoop, whoop. Det skulle bli ja, spännande typ att höra. Pop, poppa upp, um... Det kommer en låt med Lil T-shirt och Öppna Gud också sen. Alltså, oj, oj, oj. Spännande. Men vi, vi lyssnar på den här så länge. Uh... life my phone in slow motion. You got it, eh? you got it. I want you, it's five in the morning. I feel you eat over the oceans of my. phone in slow motion, you got it på för miljö när man har den här? Ja... Det låter som en taxifärd när man ringer någon sista sekund. Så, så tänker jag. Booty call-taxin? Ja, men typ lite. Desperata vägen hem. Orange kväll typ. Oj, men vart är man på väg i taxin om man, man sätter sig i taxin och sen ringer någon? Och hoppas. Och hoppas på att den man är på väg till går med på att man säger att man får komma upp. Ja. Oh. <laughs> Nej, att man är på väg hem fru. Aha. Och sen bara wanna come over. Hon, ah. hen har haft en hemmakväll. Typ. Ah, okay, ja, okay. Den, den är ju sig bättre för då ja. Ja, blir man inte lika. Jag tycker som, jag tror att jag sagt någon gång förut om Lill T-shirt, att det är lite så Phil Collins-känsla. Det, är, är det en komplimang? Ja, men han är ju ändå en sån, en sån uh, otrolig så här, låtmakare. Men jag vet inte, det beror på vad man vill Alltså, eh, nu får ju Liv T-shirt höra av sig om jag tycker jag är dum i huvudet som drar den här analysen. Men det känns som att han har blivit liksom mer artist. Och det låter konstigt. Men eh, att liksom, innan så var det väldigt så här, internetproduktioner, väldigt mycket Tumblr, Soundcloud. Och nu så låter det mer och mer som att det faktiskt är en liksom, närmar sig någon form av nästan popartist. Liksom. Mm -hmm. Ja, är det skillnad? Det kan vara skillnad. För mig var det. Ja, okej. Okay. Uh, okay. Jesper, <laughs> Jesper, vad ska du spela? Eh, jag ska spela en... Eh, det är en gammal låt som har kommit i en ny version eh, som jag vill spela bara för att jag blev så glad att eh, Keisha Cole eh, släppte något nytt. Mm -hmm. Can I fuck her now? I wanna get with you. I wanna get them jaws. I wanna show you something. Come with me, girl, I'm scared. I wanna show you something right over here. Can I fuck or no? Girl, don't be shy. I wanna see what you got. I'm staring at your thighs. You a baddie. Come dance with me. Come grind on me. Shake that ass for gi G. I'm just saying. Stop playing with a young nigga. Let me show you what you missing. You ain't never had nothing real. You fucking with the nigga, nigga. Baby, you're something else. I'm just saying. I just don't understand why you play. Can I fuck her? No. Oh with you. I wanna get them close. I wanna show you something. Come with me. Girl, don't be scared. I wanna show you something. Right over here, ah. Why you over here doing too much, baby? Anyway, we're from the same place at the same time. So don't try me with the young. I know you heard about how I keep it 100. Keep playing around. You gon' miss out on some. Ooh la la la. Stop, can you hit it or no? You better relax, baby, yeah.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 San Fran a call me Joe Montana. Brave, should've played pro in Atlanta. Flow on steroids, A-Rod. I'ma hit a run like Stay Fun. Said she buy whatever, something, what we doing? She woke up in the kitchen like Mother Stewart. She wanna pop like my old single. Start throwing up some old sink. I'ma regulate dog. Black diamonds like Akon. Baby, you something else, I'm just saying. I just don't understand why you're playing. Can I fuck her now? show you something. Show you something. Come with me. I don't scare. I wanna show you something. Hit or not med Raven Justice, Keisha Cole och French Montana. Vad är det som är eh, så bra med Keisha Cole? Mm. Du sa att du var glad. Jag vet inte, hon har gjort några bra låtar för länge sedan och sen, men det är liksom, jag vet inte, jag tycker hon har bara nice eh, Eh, hon, hennes, hennes röst är väldigt nice. <laughs> Tack! Agmir, <laughs> du, du eh, kommer att tänka på någon helt annan nu när vi lyssnar på den här låten. Vem då? <laughs> Jag satt och tänkte på French Montanas lilla apa. Vad sa du? Hans lilla apa. French Montana som vi hörde här har alltså en, en apa som husdjur. Exakt. Mm. Jag tänkte bara så att jag tänkte vad han gör när French Montana är i studion. Om han sitter på hans axel när han, när han drar sina lines. Eller? Det var det uh, jag tänkte på. Jag skulle vilja, skulle vilja se en... Bra eh, reality show där. Ja, absolut. Uh, ett önskemål till alla reality show-makare där ute. Om ni Gör lyssnar, om fixa. Frenchs apa. Hörni, snart ska vi spela skivor på Trädgården i sommar. Hur, uh, vad ser ni fram emot med den här klubbsommaren 2015? Eh, alltså, hoppas på lika bra stämning som förra året i Röda rummet. Eh, som numera heter randiga rummet. Just det, Röda rummet. Som Gör det verkligen Nej, det heter fortfarande Röda rummet fast det är, det är väldigt krångligt. Oj, oj, oj. Okay. Jag tror att det är det de De vill att folk ska börja snacka om det. Liksom. Vad heter det egentligen? <laughs> Okej, okay, det är så det funkar. I alla fall. Var, varannan fredag från och med nu eh, ja. så kan man höra oss där. Vi kommer ju eh, bjuda med oss lite gäster eh, varje vecka. Eh, men han som sagt idag och eh, nästa vecka blir det någon annan. Och det är inte alltid vi går ut nästa med... Nästa vecka blir det framförallt någon annan. Mm. Tror jag kör vi igen. Ja, just det. Nästa, nästa. Det är om två veckor, det är sant. Men yes. eh, det är inte alltid vi går ut med namnet. Eh, därför att vi har inte enough money. Så man, så, så, man, <laughs> <laughs> så man, måste liksom komma varje gång om man vill veta vad det blir för live? Ja, men typ så. Ja. Peter, du har petat in en låt till. Just det. Eh, som Nej, sista någon slags vine-fenomen. Eh, Millie Rockin som, eh, alltså för de insatta säkert supergammal eh, grej, men eh, Vina, Millie Rockin, samtidigt lyssna på 2 Milli som också på något sätt är upphovsmakaren till det här. Ja, på att. Ja. <laughs> good, good. Vi ses snart. Hej då! Hej då! on the front line with two milli. I'm trying to kill it in no time, even if it means riding out the yo city. Let's get busy. Ball bay with the OJ, roll up the sticky. Bitches calling, I ignore 'em, ain't fucking with 'em. Money long, I've been ballin' New York, nigga. Late nights, we pillow fight before I kill it. So wicked, I smack it and then you back it up. It's so fat, you know that. Stop acting up. She roll the papers, I make the paper and stack it up. She my beat.